الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu te barak ve ta'ala, salavat mir i selam na Allahu poslanika, alaihi salatu wasalam, njegovu časnu porodcu, njegovu uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istinu sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, e, sa one koji nisu bili ili koji su bili, e, u prošlom predavanju govorili smo generalno kako bi trebao da izgleda namaz jednog čovjeka. Nakon toga spomenuli smo koliko je bitno da čovjek u namazu zna raspoznati radnju namazu. Svaka radnja u namazu mora imati svoju ocjenu. Ili je to rukun, elementarni dio namaza, ili je to vađib, ili je to sunnet. Za svaku od ovih pojava vezuju se određeni propisi. Pa smo počeli govoriti o elementarnim dijelima u namazu, a to su e, ruknovi, pa smo rekli da je prvi rukn stajanje, u farz namazima, učenje fatihe i e, prije toga svakako učenje fatihe i početni tekbir. Znači stajanje, početni tekbir i fatiha. Četvrti elementarni dio namaza jeste ruku. Nakon što znači čovjek prouči Fatihu, rekli smo da će proučiti neku suru, nakon toga malo predahnuti, nakon toga e, donijeti prilazni tekbir, podići ruke i otići na ruku. Generalno gledajući ruku, pregibanju namazu je elementarni dio namaza Allahu poslanik ali se letu selam kada je e, govorio onom ashabu koji je podučavao kako da klanja namaz kazao mu je Allahu poslanik nakon što završiš sa kirajetom potim, potom otiđi na ruku i potpuno se smiri thumma hatta tatma'inna raki'an nakon toga u naredbenoj formi otiđi na ruku i potpuno se smiri na ruku. Kada je u pitanju ruku imamo nekoliko e, stvari koje treba da znamo vezano za ovaj rukn. Prva stvar <clears throat> jeste da je to E, po konsenzusu islamskih učenjaka je to rukun elementarna stvar u namazu bez koji ne može biti namaz. Rekli smo ne može čovjek koliko god mu se žurlo nakon fatihe da ode odmah na namaz. Odmah bi njegov namaz bio neispravan ako bi to uradio svjesno. Pa je znači ruku, odlazak na ruku, elementarni dio namaza. Druga stvar, <clears throat> šta je to minimalno što bi čovjek trebao da uradi, koliko da se pogne pa da bi za njega mogli kazati da je na ruku. Kažu islamski učenjaci, postoje dvije odrednice, dvije odrednice kako odrediti da li je čovjek uradio ruku i da li za njega možemo kazati da je uopće na ruku, pošto evo svakim danom tu našu omladinu koja eto teško joj se i sagijeti na, na ruku, da se njihova leđa ispravi, vidjet ćemo ih kako se samo malo pognu. Šta je to osnov, e, minimum koji bi čovjek trebao da uradi da bi njegov ruku bio e, ispravan? Pa kažu neki učenjaci, minimalno je da čovjek mora svojim rukama kada se pre, pogne da dohvati koljena. Ako uspije dohvatiti koljena, a on je u nekom normalnom, hajde da kažemo normalnom ljudskom obliku, ne da su mu nešto ruke duge ili kratke, već da je u normalnom nekom obliku, inšala njegov ruku je ispravan. Drugi su opet kazali, eh, ako bi pogledali čovjeka koji stoji i ako bi čovjeka pogledali koji je na ruku, pa ako čovjek uradi pola pa bude bliži ruku, onda inšala mi to smatramo ruku. Ako nije došao do pola, za njega se uopće ne smatra da je na ruku. To je znači veoma bitno da čovjek zna šta je minimum kojeg mora ispuniti da bi za njega kazali da je, da je na ruku. Nakon što smo konstatirali da, na ruku je, e, da je ruku sam kao ruku obaveza, druga obaveza jeste da se moramo potpuno smiriti. Velik broj ljudi odlazi na ruku i odmah se vraća, što je neispravno. Boži poslanik kaže Hatta tatma inna raki'an, dok se potpuno ne smiriš. Pa su to dvije stvari, odlazak na ruku i smirenost na ruku. Imam u toku rukua zikr, i poslije ćemo govoriti o vađibima, koji se izgovara kao obavezni vid zikra, subhana rabijel azim, to je vađib i imamo, znači kad budemo govorili o sunnetima, šta sve čovjek može od sunneta uraditi na ruku, ali ono što je nama bitno da zapamtimo sada, da sam odlazak na ruku je obavezan, elementarni dio, minimalno se moramo pogijeti toliko da rukama dohvatimo svoja koljena, rekli smo ovo je čovjek ispravan, ovo je čovjek pogijet. Moramo minimalno polovinu nagjetosti prijeći da bi se za nas moglo kazati, da bi se za nas moglo kazati da smo na ruku. <clears throat> Mm, nakon toga, e, elementarna stvar, pita stvar u namazu jeste povratak sa rukua. Opet imamo dvije stvari. Povratak sa rukua i smirenost. Nerijetko se dešava da svojim očima gledamo ljude krenu se vraćat i odma odlazi na seđdu, što je neispravno. Znači, elementarni dio namaza jeste da se čovjek mora vratiti potpuno, ispraviti se. Čak je došlo u jednom eh, hadisu Božih poslanika dok se kaže svaki pršlje ne vrati na svoje mjesto. Svakako misli se na normalnog mladog čovjeka čija kičma je zdrava, da se svaki pršlje vrati na svoje mjesto, to jest da se čovjek vrati, kaže Allah poslanik, Zatim se kaže vrati potpuno hatta tetma inne qaimen dok se ne potpuno smiriš stojeći. I rekli smo da tada čovjek govori s semi Allahu limen hamide, Allahuma rabbena velike hamd, poslije ćemo govoriti da su to vađib zikrovi. Ali ono što je nama bitno od radnji jeste da je elementarni dio vratiti se i elementarni dio je potpuno se, potpuno se smiriti. <clears throat> Nakon toga, elementarni dio namaza jeste odlazak na seđdu. Vidite da ne spominjemo one tekbire koje čovjek govori kada odlazi na seždu, zato što ćemo njih spominjati u vađibima. Sada govorimo samo o temeljnim dijelovima namaza, nakon što je se čovjek vratio, nakon što je se smirio, elementarni dio u namazu jeste odlazak na seždu. Odlazak na seždu, i to je jedan elementarni dio i smirivanje na seđdi. To su dvije stvari veoma bitne. Otići na seđdu, to je jedan elementarni dio. Drugi, da se potpuno čovjek smiri na seždi. Mi smo kada smo govorili o seždi, kazali smo da se sežda mora činiti na sedam dijelova tijela i ako čovjek ne bi svih tih sedam dijelova tijela uključio u činjenje seždi, mogao bi dovesti svoju seždu eh, u pitanje, odnosno ako dovede i seždu u pitanje, pitanje da li mu je namaz ispravan, mora spustiti i čelo i nos na zemlju, znači i dobro pritisnuti da osjeti tvrdoću nosom eh, i znači nosom i čelom da osjeti tvrdoću tla. Mora spustiti svoje ruke na tlo, mora koljena spustiti na tlo i mora vršice prstiju, znači isto tako eh, prste okrenuti prema kibli i tako da znači budu vršice prstiju spuštene na zemlju znači noge budu spojene, ali su prsti okrenuti prema kibli, to je obaveza da budu koljena na zemlji, da ruke budu na zemlji i da se spusti i čelo i nos. Velik broj ljudi koji sam gledao ili ne spuste čelo ili ne spuste nos. Pa je veoma bitno da čovjek zna da je odlazak na seždu elementarni dio, smirivanje na seždi elementarni dio i sežda da bi bila potpuna mora da se uključi ovih sedam organa koje Allah poslanik Ali salatu wasalam spomenuo. Nakon toga elementarni dio namaza jeste povratak sa seđdi. I to je eh, elementarni dio i ne samo povratak, mnogi ljudi vrati se i odmah odlazi ponovo na seždu, neki se i ne vrati potpuno. Allahu poslanik ali se selam kaže onom eh, čovjeku koji ga učio eh, kako da ispravno klanja, kada si kaj na seždi, nakon toga se vrati dok se potpuno ne smiriš. Pa kada smo učinili jednu seždu, Učinili smo jedan rukn, potpuno se smirili na sedam e, dijelova tijela koje je spomenuo Allah poslanik. Vraćamo se u sjedeći stav dok se potpuno ne smirimo. To je obaveza. I sjedenje i smirivanje, to su dvije obaveze. <clears throat> Nakon toga mi znamo kako u namazu opet idemo, e, ako je drugi rekiat, opet stajanje, opet ruku, opet sežda, sve to smo već, već smo to spomenuli, samo znači u drugim rekiatima. I e, sljedeća stvar do koje dolazimo jeste e, zadnje sjedenje u namazu. Rekli smo da namaze imamo dvorekiatni, trorekiatni i četvorekiatni. Oni namazi koji su dvorekiatni i na kraju namaza se, na kraju drugog rekiata se uči e, etahijatu i salavati i dova i selam. To je to zadnje sjedinje. U dvorekiatnom zadnje sjedinje, u trorekiatnom zadnji imamo prije toga sjedinje nakon drugog rekijata, ono je vađi, o njemu ćemo poslije govoriti. Generalno znači zadnje sjedinje u namazu je temeljni elementarni dio namaza. Kada je dvorekiatni, to bude nakon drugog rekijata, kada je trorekiatni, to bude nakon trećeg, kada je to četverorekiatni, to bude četvrti, čet, nakon četvrtog rekiata. Znači, elementarni dio namaza jeste posljednje sjedinje u namazu i učenje etehijatu na posljednjem sjedinju. Poslije ćemo govoriti da drugo, e, prvo sjedenje i učenje tehijatu je vađib, ali zadnje sjedenje, nekada je to nakon drugog ako je i nakon trećeg ako je treći rekiatni, nekada je to nakon četvrtog ako je rekiatni namaz, drugo ili posljednje sjedenje u namazu i učenje tehijatu, to su dvije elementarne stvari na koje čovjek musliman treba paziti. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, kunna nekulu kable en jufrada alejna tešehud. Mi smo prije nego nam je propisan tešehud. Pa on sam ovdje spominje Abdullah ibn Mas'ud da su imali druge neke dove koji su govorili, pa im je nakon toga furida. Propisan im je kao farz, kao rukn učenje tešehuda. Poslije ćemo ako Bog da spomenuti da prvo sjedenje i učenje salavata i na prvom sjedenju ili na drugom sjedenju nije obavezna, u smislu nije rukn. Mi na, na zadnjem sjedenju imamo sjedenje, imamo etahijatu, imamo salavate, imamo dovu, imamo selam. Sjedenje zadnje je rukn, učenje etahijatu je rukn. Učenje salavata, neki su kazali vađib, a jako mišljenje koje je preferirao šehu Semin jeste da je to sunnet čak. Učenje salavata nije stroga obaveza, već je sunnet. <clears throat> I nakon toga posljednja, odnosno predposljednja stvar, elementarna stvar u namazu jeste predavanje selama. Po velikom broju islamskih učenjaka, bilo učenjaka koji su smatrali da čovjek, znači predavanje selama nije elementarna stvar, Allah najbolje zna, ispravno je da je predavanje selama u namazu na lijevu, u desnu stranu, Esselamu alaikum wa rahmetullah, assalamu alaikum wa rahmetullah, da je to elementarni dio namaza. Znači na zadnjem sjedinu čovjek sjedi, uči je tahijatu, to je rukn uči salavate, inšala, ili je vađiv, ili je sunnet, uči dovu koja je sunnet, predaje selam, predaja selama je obavezna. Predaja selama je obavezna, predaje se selam na desnu stranu, eselamu alaikum rahmetullah, eselamu alaikum rahmetullah na lijevu stranu. I zadnja stvar jeste eh, na osnovu riječi Allahog poslanika sallu kema rajitu muni usalli, klanjajte onako kako ste mene vidjeli, redoslijed ovih spomenutih stvari je obavezan u namazu pa ne može čovjek početi od etahijatu, pa ustati na, na ruku, pa na kijam, ne. Onako kako smo pojasnili, onako kako je zabilježeno od Božijeg poslanika, ali se letu selam, stajanje, početni tekbir fatiha, odlazak na ruku, povratak sa rukua, odlazak na seždu, povratak sa seždi, druga sežda, drugi rekiat, sjedenje, etahijatu, predavanje selama, to su svi ti neki elementarni dijelovi namaza koji moraju tako biti moraju tako biti poridani. <clears throat> Nakon toga, nakon što smo vidjeli šta su sve elementarne stvari, ruknovi, temelji namaza, da vidimo te propise koji se vezuju što je sada veoma bitno. Sada, ako Bog da, moramo se malo koncentrisati. Ovdje treba koncentraciji. Malo samo, ne puno. <clears throat> Prva stvar, rekli smo i to ponavljamo, ako bi se rukn, od ovih spomenuti stvari sada koje smo spomenuli, bilo šta, ako bi se preskočilo namjerno, odmah je namaz neispravan. Čovjek kaže, žurim, ja nemam vremena, nemam vremena da idem na seđdu. Ja ću odmah na etahijatu i predat selam. Namaz neispravan. Jer je to uradio svjesno, svjesno i preskočio rukn. Znači, ako preskočimo rukn svjesno, namaz nam je neispravan. To je vezano za sve ruknove. Rekli smo početni tekbir u osnovi ako ga preskočimo nismo mi ušli u namaz. Jer početni tekbir znači ulazak u namaz. Tako da ako mi počnemo od alhamdulillah rabbil mi u osnovi nismo počeli namaz. Pa znači e, početni tekbir ima poseban propis. Ako ga preskočimo mi nismo uopće ušli i stupili u namaz. Dobro. Ako bi se desilo da čovjek zaboravi neki rukn koji smo spomenuli, zaboravi ga. Ima dvije verzije, Ovu sad moramo zapamtiti, zapisati i nacrtati sebi tabelu. Ako rukn ostavimo namjerno, jednako namaz pokvaren. Ako rukn ostavimo i zaborava, imamo dvije opcije. Da se sjetimo u namazu i da se sjetimo iza namaza. Zaboravili smo učenje fatihe. Primjer radi. Možemo se sjetiti da smo zaboravili fatihu u namazu, možemo se sjetiti da smo i zaboravili kad završimo namaz. Sve to ima svoje propise. Na početku vraćamo se, čovjek ako namjerno preskoči rukn, namaz pokvaren. Ako ga zaboravi, može se desiti da je se sjetio u namazu da je zaboravio i može se sjetiti da je, se da je ga preskočio nakon namaza. Dobro, hajmo prvo da obradimo situaciju ako se sjetio u namazu. <clears throat> Ako se čovjek sjeti da je određen, ali sigurno bude ovdje, pa ste ne smijete otvarati vrata šeitanu. Dosta ljudi počne a ah nisi proučio, jesi li proučio. Moramo da bi, znači, e, ne smijemo otvarati vrata šetanu, moramo biti sigurni da smo preskočili nešto. Evo, navešćemo primjer, čovjek je preskočio e, odlazak na ruku. Učio je Fatihu i nešto je se zamislio i ode na seđdu. Čovjek ima dvije sada opcije. Ha, sad opet dvije verzije. Sjetili smo se u namazu, imamo dvije verzije. Ima da se sjetimo, a nismo još došli do onog mjesta šta smo preskočili. Primjer, navješćemo cijelo vrijeme će vam biti primjer da smo preskočili ruku. Učili smo Fatihu, još smo na seđdi. Otišli smo na seđdu. Ima, ima situacija, možemo biti da se sjetimo odmah dole na seđdi. Mi ćemo se vratiti na ruku i od tog rukua nastaviti klanjat. Znači, ako se u namazu sjetimo da smo e, preskočili rukn, vratimo se na mjesto tog rukna, u namazu odmah sa i se vratimo na, na ruku i izgovorimo zikr i nastavljamo kao da se ništa nije desilo. Imamo drugu opciju da se sjetimo onog momenta kada dođemo na to mjesto ponovo u namazu. Bili smo na prvom rekiatu, učili smo fatihu, suru i direktno na seđdu. Obavimo seždu, sjedenje, ustanemo na drugi rekiat i opet fatihu, proučimo suru i odemo na ruku. Kad smo došli na ruku, sjetimo se pa nismo uradili na prvom rekiatu ruku. Šta ćemo uraditi? u srcu nijet nam je, prvi rekeat ispada, nastavljamo klanjati ko da se ništa nije desilo, prvi rekeat ne brojimo, nama je to prvi rekeat. Nadam se, inšala, da je jasno, ali opet ćemo ponoviti. Rekli smo, ako čovjek preskoči ruk namjeru, namaz pokvaren. Ako ga zaboravi, može se sjetiti u namazu i može se sjetiti izvan namaza. Ok da obradimo situaciju kada se čovjek sjeti u namazu. Ako se sjeti u namazu može biti u dvije situacije. Jedna je situacija da preskoči i da se sjeti. Naveli smo primjer, čovjek je klanjao fatihu, učio i suru i preskoči ruku i odi na seđdu. Kada dođe na seždu, sjeti se da je razmišljao o Facebooku i šetanlucima, da je preskočio ruku. Šta će uraditi? Ustaće i staće na ruku i počeće, nastavit će od rukua da obavlja namaz. Znači prva situacija sjetio je se u toku namaza. Druga situacija kada je došao na isto mjesto u namazu gdje je zaboravio. Čovjek je učio fatihu i preskočio je ruku, ošao je na seždu. Vratio se na drugi rekiat i učio fatihu, učio suru i otišao na ruku. Na ruku onda se sjetio pa ja nisam na prvom rekiatu bio na ruku, ošao sam na seždu. Ok, Prvi onaj rekat se izbacuje, ovo je njegov prvi rekiat. On je sad na ruku, vraća se sa rukua, ide na seždu i to je prvi rekiat, onaj prvi izbacuje. Nadam se, inšala biznillahi, da nam je to bilo jasno. <clears throat> Sada se vraćamo drugoj situaciji, a to je čovjek se sjetio nakon namaza. Ovo je sve u namazu. Ovo je sve u namazu, imamo dvije verzije da se sjeti u toku namaza, vraća se na mjesto šta je preskočio i tuda nastavlja klanjat. Ako se ne sjeti, već se sjeti onda kada je došao na to mjesto, onaj prethodni rekiat u kojem je nešto preskočio, izbacuje i nastavlja da klanja. Ok. Imamo situaciju da čovjek zaboravio je, znači evo rećemo sad drugi primjer, čovjek nije proučio fatihu. Klanjao je čovjek na prvom rekiatu ili evo rećemo na zadnjem rekiatu i nije proučio fatihe, žurio je mnogo, mora komentarisati na Facebooku e, dešavanja i pojave i nije proučio fatihu. Kada je predu selam, malo sjeo razmišljat, sjeti se 100%, ovo moramo biti 100%, nisam proučio fatihu. Nisam proučio fatihu. Opet imamo dvije situacije. Odnosno imamo četiri situacije, ali dvije, inšala. Imamo situacija da se čovjek sjeti nakon kratkog vremena. Čovjek je predao selam i nakon sjedi i zikri i sjeti se da nije nešto u namazu ispunio od ruknova. Odmah kratko nakon namaza. I imamo druga situacija nakon što prođe dosta vremena. Prošlo pola sata, prošlo sat vremena. Znači, malo samo moramo pratiti, zapisivati. Ako smo preskočili rukn, i predali smo selam, imamo dvije verzije. Da se sjetimo odma ili da se sjetimo naknadno. Ako se sjetimo naknadno, nakon pola sata ili sat vremena, moramo ponoviti namaz. Vraćamo se na staro pravilo, preskočen rukn, ispada namaz kompletan. Znači, ako smo preskočili rukn, nenamjerno i predali selam bez tog rukna i sjetimo se nakon što je prošlo sat vremena, moramo ponoviti namaz. Imamo drugu situaciju da se sjetimo odmah neposredno nakon namaza. Ako se sjetimo neposredno nakon namaza imamo dvije situacije. Jedna je situacija da smo tu grešku radili na zadnjem rekiatu. Tada ćemo doći tu, na to mjesto, u namazu gdje smo napravili grešku, popraviti grešku, završiti zadnji rekiat i ponovo predati selam. To je jedna situacija. Druga situacija je da je to što smo preskočili bilo na prvom, drugom ili trećem rekiatu tada ćemo, znači mi ćemo uzeti da je nam taj rekiat neispravan, ustaćemo jer je friško smo te klanjali, ustaćemo, klanjat ćemo još jedan rekiat da bi namirili onaj rekiat u kojim smo taj rukom preskočili i nakon, nakon tog jednog samo rekiata ćemo predati selam. Da neko ne pomisli da mi nešto izmišljamo, šta ovo sad pezić, sve nama ispriča noćas. Božijem poslaniku se znalo desit hadisu Buhari i muslimu da je jednom klanjao podni namaz. Pa i nakon podni namaza Među klanjačima je bio i Ebu Bekr Omer. Boži poslanik klanjao u podni namaz dva rekiata i predao selam. I otišao je, naslonuo se na jedno drvo, ljudi koji su e, klanjali u zadnjim safom, već su krenuli izlasti žamije. Pa je došao jedan asap čije su ruke malo bile podugačke, zvali su ga Zuljedin, dugoruki. Hadi su Bari Muslim kaže, Allah poslaniće, je li se nešto u objavi promijenilo, jel mi od danas počnemo klanjati po dva rekiata podne, ili si nešto zaboravio? Kaže poslanik, ni jedno ni drugo. Niti sam ja zaboravio, za šta promijenio. Klanjali smo četiri. Nismo, kaže poslanik, mi smo klanjali dva. Pa se okrenuo Boži poslanik Ebu Bekri Omeru. Kaže, je li tačno ovo što govori Zuljedin, ovaj dugoruki, je li tačno? Kaže, jesu Allah mi smo klanjali dva, ali mi smo mislili, to je objava i šuti, stid nas da išta pitamo. Kada je Boži poslanik potvrdio informaciju, hajmo, kaže, ustanite svi, pa ćemo klanjati još dva rekiata, predao je selam, učinio sehvi seždu. Pa znači i nama ako se desi da nakon namaza odma, ovo se desilo friško nakon namaza, da se desilo sat, sat i po dva nakon namaza, mi preskočili nešto, ne možemo mi taj dekat nadoklanjati. Moramo ponoviti namaz. Ali ako se desi friško nakon namaza, da smo se sjetili da smo nešto preskočili, kao što je Boži poslanik, ali se sram, imamo dvije opcije. Ili je se to desilo u zadnjem rekiatu, i tada mi, primjer radi, u zadnjem rekiatu nismo učinili dvije sežde, učinili smo jednu. Mi sjednemo, učinimo jednu seždu, sjednemo, proučimo etehijatu i predamo selam. Ili u zadnjem rekiatu nismo otišli na ruku. Mi ustanemo, ustanemo, Allahu ekber, odemo na ruku, vratimo se sa rukua, dvije sežde, sjednemo, proučimo etehijatu, predamo selam, učinimo sehvi seždu. Ako se desilo da smo propustili ruku, o, da smo propustili neki rukn, u prvom, drugom ili trećem rekiatu, ako je četvrrekiatni namaz, tada ćemo nakon što smo mi se skontali da smo nešto preskočili, ustati i klanjati jedan pun rekiat. Zašto? Da bi namirili, nadoknadili onaj rekiat u kojem nam je pao taj rukn. Nakon toga ćemo, znači, učiniti sehvi seždu, predati selam i to je to. Pazi, ovo znači rezimi propisa koji se vezuju za ostavljanje ruknova u namazu. Pogledajte koliko je namaz savršeni badet. Pogledajte koliko su učenjaci vremena i truda potrošili da narodu pojasne propise islama. Da se samo kratko vratimo i time ćemo inšal rezimirati pa idemo na vađibe namaza. Rači, rekli smo na početku e, e, ruknovi namaza i spomenuli smo ih. Ako bi čovjek namjerno preskočio rukn namaza, namaz mu je neispravan, namjerno. Ako to uradi nenamjerno i zaborava, rekli smo može se desiti da je sjeti se u namazu i da se sjeti izvan namaza. Ako se sjeti u namazu imaju dva, dvije situacije. Da se sjeti u toku namaza, vratit će se na ono mjesto, automatski će se vratiti gdje je preskočio, učinit će taj rukn i nastavit će dalje klanjati. Ili ima druga situacija da kada dođe na to mjesto rukna, tu se sjeti, ništa mi mu kažemo ono što je bilo ispred, izbaci taj rukn, izbaci taj rekiat i nastavi klanjati. To je ako je u namazu. Ako je izvan namaza, rekli smo imaju dvije verzije, da se sjeti ublizu nakon namaza i da se sjeti naknadno. Ako se sjeti naknadno, mora ponoviti namaz. Ako se sjeti ublizu, opet imaju dvije opcije, da je tu grešku radio na zadnjem rekiatu. Tada mu samo reknemo ustani i počni klanjati namaz od mjesta gdje si napravio grešku. I završi svoj namaz i učini sehvi seždu. I ima opcija da je e, pogriješio u nekom prvom, drugom ili trećem rekiatu, tada mu kažemo, znači jedan rekiat nam je neispravan. Ustani, klanja jedan cijeli rekiat, učini sehvi seždu, predaj selam i to je to. Je to. Inšala biznila, nadam se da ste uspjeli shvatiti i nadam se da ste uspjeli zapisati, iako sam više, više nego fasciniran koliko braća i sestara zapisuje sve što, piše, e, sve što pišemo i govorimo. E, doista mnogo braća i sestara mi se javilo koji se ponudili da nam pravi, ako Bog da, skriptu. Skoro pa nikome nismo dali nikakav odgovor, pošto čekamo da donesemo odluku da li ćemo uopće praviti skriptu ili ne, ali ono što je zaista za svake pohvali jeste da se doista mnogo braća i sestara javilo i ponudilo se Poslali su već u pismenoj formi, odmah nakon dersa su poslali sve što je napisano do zadnjeg dersa, tako da, e, da Allah nagradi sve one koji su tako studiozno pristupili ovom našom, ovoj našoj zimskoj školi Islama. Nakon što smo spomenuli, nakon što smo spomenuli e, ruknove temelje namaza, koji ako čovjek ostavi namjerno, odmah mu je namaz pa, i neispravan, ako je izaborava zaborava po onoj šemi koju smo spomenuli, dolazimo do stvari koje su drugorazredno obavezne u namazu, a to su vađibi. Nisu to ruknovi, ali nisu ni sunneti. Nešto između nešto između tog dvoga. Pa kažu islamski, e, islamski učenjaci, ako bi se va, e, vađibi namaza ostavili namjerno, kaže čovjek žurim, nemam vremena, opet namaz neispravan. Ali ako bi ostavio i zaborava, generalno je pravilo da se oni mogu nadoknaditi sehvi dom. Ali ćemo uz datu pojašnjenje poslije pojasniti kako se to, e, kako se to radi. U svakom slučaju, u svakom slučaju, da prvo nabrojimo i onda ćemo spomenuti kratko propise o tome. Inšala, to će nam biti dovoljno za noćas, iako ja imam dosta još materijala pripremljenog, ali se bojim da će noćas biti gradivo poprilično teško, pogotovo za one koji možda prvi put slušaju ova pitanja. Šta su to vađibi u namazu? Vidjeli smo šta su ruknovi i ne smijemo se igrati sa ruknovima. Šta su to vađibi u namazu? Prva stvar vađibi u namazu jesu svi tekbiri mimo početnog tekbira. Mi smo rekli početni tekbir, on je rukn, on je elementarni dio namaza. Svi ostali tekbiri, Arapi zovu et tekbirat el intikalije, tekbiri u prijelaznim periodima. I tako se oni izgovaraju. Kada čovjek odlazi, Allahu ekber. Kada se ustaje, Allahu ekber. U tom nekom, hajde kažemo, hodu između ruknova izgovaraju se ovi tekbiri i svi ti tekbiri su vađib. Tako da čovjek, znači, ako preskoči e, jedan od tih tekbira namjerno, namaz mu je neispravan. Ali ako se desi, čovjek se zamislio, nije kazao tekbir, ako Bog da, nakon namaza uradi sehvi seždu, odnosno prije predavanja selama uh, uradi seždu, sehvi seždu i to je to. Znači svi tekbiri osim početnog. Počet nije rukn. Ovi ostali svi koji su između ruknova kada se ide na seždu, kada se vraća sa seždi, kada se ponovo ide na seždu, kada se ustaje, svi ti tekbiri su vađivi. riječi kada smo otišli na, na ruku, pa se vraćamo sa rukua, semi Allahu limen hamide, rabbena velekel hamd. Sve je ovo vađib kazati. Što znači, ne smijemo to namjerno izostaviti, ali da se desi da smo se nešto zabunili, preskočimo to i na sjedinju se sjetimo, rekli, zaboravio sam reći semi Allahu limen hamide, rabbena velekel hamd, ok, namaz ispravan zato što smo to uradili i zaborava, to ćemo nadoknaditi sa dvije sehvi sežde i to je to. Prvi vađbi u namazu jesu svi tekbiri osim početnog. Drugo, izgovaranje riječi Semi Allahu limen hamide, rabbena na velekel hamd. Znači, e, izgovaranje ovih riječi je vađib. Ako bi čovjek to namjerno izostavio, namaz mu je neispravan. Ako bi to izostavio i zaborava, i zaborava, inšala to može nadoknaditi sehvi seđdom. E, broj četiri jeste e, zikr na ruku. Subhana rabijel azim. Zikr na seždi subhana rabijel e'ala. Onaj samo po jednom. Mi smo rekli ruku je rukn. Smirivanje je rukn. Jednom kazati subhana rabijel azim je vađib drugi, treći, četiri, peti, šesti, sedmi izgovor, sve to sunet. A znači, vidite kako na jednom mjestu namazu objedinimo sve te stvari. Ruku je vađib, smiriva, e, ru, e, ruku je rukn, smirivanje je rukn, izgovaranje subhana rabijel a'vim je vađib, izgovaranje neke druge dove je sunnet. Sve smo to imamo na jednom ruku. Pa znači na ruku imamo i rukn, i vađib, i sunnet. Pa je znači izgovaranje ono jednom što moramo Subhana rabijel Azim ili na seždi Subhana rabijel A'la jednom je vađib. Ako bi rekli, ma idem na ruku, žurim, nemam ni jednom vremena kazati, namjerno preskočili, namaz ispravno. Ali ako bi se desilo, odemo na ruku i nešto razmišljamo o problemima, o kući, i odemo mi poslije shvatimo, nismo rekli ni jednom subhana rabijel azim, niti subhana rabijel ala, Učinit ćemo sehvi i seždu i to smo, inša Allah, nadomjestili. <clears throat> Isto tako, <clears throat> prvo sjedinje u namazu, znači za namaze koji imaju e, dva sjedinja, to su trorekatni i četverorekjatni namazi, prvo sjedinje u namazu kod namaza koji su trorekatni ili četvorekjatni. I rekli smo, namaze dijelimo dvije kategorije, imamo dvorekatni i oni imaju samo jedno sjedinje. I to sjedinje je rukn i, i učenje etahijatu je rukn. Imamo imamo trorekjatni namaze i četvorekjatni namaze. U trorekatnim namazima nakon dva rekata sjedimo, učimo etahijat, ustajimo na treći. U četvorekjatnom namazu nakon drugog rekata učimo etehijatu, sjedimo, učimo etehijatu, ustajimo na treći i četvrti. To sjedinje nakon drugog namaza u trorekjatnom i četvorekjatnom, o dvorekjatnom sad više ne govorimo, to sjedinje i učenje tehijatu sve zajedno u paketu je vađib. Što znači? Kada bi čovjek klanju drugi rekiat i ode na jednu seždu, ode na drugu seždu i onako zamišljen malo o Facebooku, o frendicama, zamišljen, ustani na treći rekiat. Kada se fino ispravio na treći rekiat, naupadnemo nije učio je tehijat, ti je sjedio kažemo mu to je vađib, to ćeš nadomjestiti sehvi seždom. Znači, vraćamo se, sjedenje na trorekijatnom i četverorekijatnom prvo sjedenje je vađib i učenje je tehijatu je vađib. Što znači, ako bi čovjek bio na drugom rekiatu, na jednoj seždi pa na drugoj i zaboravi i ustani i počne gore učiti fatihu i sjeti se Šetan mu došapne, kad ga malo popuste i frendice, sjeti se, ja nisam učio tehijatu. Dobro, nadomjestit ćeš to u, znači prije selama ćeš učiniti dvije sehvi sežde. Pa je znači e, prvo sjedinje, veoma bitno zapamti, prvo sjedinje u trorekiatnom i četverorekiatnom. Jer smo rekli zadnje sjedenje u dvorekiatnom i u i četvrt, i rekatnom zadnje sjedinje je rukn. U trorekiatnom i četverorekiatnom prvo sjedinje je vađib i učenje tehijatu je vađib. Na osnovu čega smo shvatili da je vađib? Zato što se znalo desiti nekoliko puta vožnjem poslaniku da bi zaboravio i ustani na treći rekiat. I znači Boži poslanik bi to nadoknadio sehvi seždom. Da to nije bilo vađib, ne može se nadoknaditi rukni sehvi seždom. Pa su islamski učenjaci na osnovu toga skontali da je e, prvo sjedenje u trorekjatnom i četvorekjatnom namazu, prvo sjedenje učenje etehijatu da je vađib. To su bili šest vađiba u namazu, svi tekbiri mimo početnog, e, riječi Semi Allahu limen hamide, Rabbena velekel hamd, subhana rabijel azim, Subhana rabijel a'la i e, prvo sjedenje u trorekijatnom i četvorekijatnom namazu, sve su to vađibi u namazu. Što znači? ako bi preskočili ovih šest stvari ili jednu od njih namjerno, namaz nam je neispravan. Ako bi je preskočili u zaboravu, namaz inšala ispravan, ali ćemo to nadomjestiti sa sehvi seždom. Dobro. Ostaje nam da vidimo propise kao što smo govorili o ruknovima, kako ćemo se ponašati ako nešto u namazu od vađiba preskočimo. Jer ima varijanta da to možemo sustići u namazu. Prva stvar, opet počinjemo od platformi vađib se ne smije izostaviti namjerno. Ovi tekbiri mimo tekbiri u namazu mimo početnog se ne smiju namjerno izostaviti. Ne smije se namjerno izostaviti su, semi Allahu limen hamide, niti rabbena velekel hamd, niti subhana rabijel azim, niti subhana rabijel eala, niti tešehud prvi na trorekatnom i namazu. Ne smije se namjerno izostaviti. Ako bi namjerno izostavili, namaz pokvare. Ali ako zaboravimo kakav je propis. Prva stvar, Imamo tri opcije. Veoma sad je lakši, nemamo ni razganjavanja ko malo prije. Imamo samo tri opcije. Imamo opciju da se nalazimo na mjestu gdje se taj vađib čini, ali smo ga bili zaboravili, ali se još nismo pomakili. Primjera radi, početni je ovi tekbiri, mi smo, znači, učinili smo prvu seždu i trebamo učiniti drugu seždu, mi smo bili zaboravili početni i sjetimo se, ništa u toj situaciji samo kažemo Allahu Ekber i idemo dalje, iako Bog da namaz ispravan. Znači prva situacija kad su u pitanju vađibi. Ako se sjetimo na istom mjestu u namazu gdje se taj inače, e, ajde da kažemo, vađib radi. Još se nismo poma, nismo otišli dalje u namazu, ali smo ga bili zaboravili, pa smo se prisjetili. Izgovorit ćemo ga, idemo dalje. To je prva verzija. Druga verzija je da smo ga zaboravili i počeli smo dalje klanjati, ali nismo došli do drugog rukna. Ovo je bitno. Nismo došli do drugog rukna. Primjera, rekli smo da je e, prvo sjedinje u trorekatnom i na namazu da je vađib. Ok, čovjek je bio na drugoj seždi drugog rekijata. i zaboravio je tehijatu i počeo je da se ispravlja. Počeo je, pravo počeo da se ispravlja, u toku ispravljanja, aha, popustio ga šetan, frendice ga popustile, kaže nisam etehijat učio. Šta će? Samo se vrati. Zašto? Jer nije došao do sljedećeg rukna i nije ga načeo, bukvalno. Evo da kažemo, nije ušao u drugi rukn i nije ga načeo. Bio je u toj nekoj prijelaznoj fazi. Evo rekli smo primjera etahijatu. Rekli smo da je ono vađib, čovjek ga bio zaboravio. I krenuo se ispraviti naupad nisam učio tehijat. Samo se vrati i nastavi. Nastavi znači prouči tehijat, sjediš i ustaješ na treći rekiat. Imamo treću situaciju, rekli smo prva situacija je čovjek zaboravi, ali još dok sjedi ili na tom dijelu namaza sjetio se. Ništa, uradi taj e, vađib, ide dalje. Druga je situacija, zaboravio je vađib, krenuo je ka drugom ruknu u bilo kojoj situaciji i sjeti se. Rekli smo mu zaustavi se i reci. Treća situacija da čovjek uđe u sljedeći rukn. Da čovjek uđe u sljedeći rukn. Tada mu kažemo, ako je to bilo i zaborava, nemaš se šta vraćat, to ćeš nadoknaditi prije predavanja selama sa dvije sehvi sežde. Opet se vraćamo prije radi etahijatu. Bila je znači jedna situacija, ova druga situacija da je čovjek krenuo ustajati i sjetio se. Samo mu kažemo sjedi, i učijete hijatu i nastavi klanjati. Druga je situacija, nakon drugog rekiata čovjek je trebao da učijete hijatu jer je klanjao podni namaz i zaboravio i ustao je na treći rekiat. I počeo učiti fatihu. Elhamdulillah rabbil alemin, šetan otišao, frendice otišle, kaže ja nisam učio tehijatu Kaže mu završeno, gotovo. Ušao si u sljedeći rukn, nemaš više vraćanja, nisi to uradio namjerno, uradio si i zaborava, kada preuči, kada budeš sjedio na etehijatu, proučiš etehijatu, pa salavate, pa dovu, učini dvije sehvi seđde, predaj selam i ti si, inšala, e, završio svoje. Pa je ovo razlika, pa je ovo glavna razlika između rukna i vađiba. Vidjeli smo, znači, rukn se mora nadomjestiti. Rukn se mora nadomjestiti. Zajednička stvar za rukni vađiba, ako namjerno izostaviš, kvari namaz. E, ako se izaborava, zaborava, rukun se mora nadomjestiti vađib. Ako smo prešli u ovoj trećoj kategoriji, prešli smo u ruk nakon vađiba, ne moramo ga nadomjestiti, ali ćemo to nadoknaditi sehvi seždom koja se čini prije selama. U svakom slučaju, duboko, duboko se inšala nadam e, da smo to sve razumjeli. E, ja mislim da nam vrijeme nikako ne dopušta da ulazimo u novu temu, a to su sunneti u namazu. Večera smo, mislim da smo smo, elhamdulillah, uradili mnogo korisnih stvari. E, ovdje ćemo se, ako Bog da, zaustaviti. E, mislim da oni koji uči redovno imaju večeras doista, doista mnogo toga i da zapišu i da mnoge stvari nauči. E, mi ćemo se, ako Bog da, ovdje zaustaviti. Sutra se, ako Bog da, opet vidimo u istom terminu. Subhaneke, allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha ilan stakfiruke, ve tubu